kaji wabo ikiganiro gihe na kanya mwebwe abarundi muri hanze kugira namwe mugire icyo muterera mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro nuko rero kuva ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe gitugutu uburundi nibwo buramutswa umuryango wakomeza usanzwe uhurikiyemo ibyo bucuruzi muri Afrika yo hagati n'iy'amajyepfo ibyo bitakomeza uno munsi rero umuntu yo kwibaza muri kino kiganiro mbe kubona uburundi aribwo buhagarariye komeza ni igiki eh, abarundi na bene cyo bagiye kuhungukira mbe muri no myaka hafi ibiri ni gute abarundi bokamisha uko guja hejuru cyangwa uko guserukira iyo komeza cyane cyane mu by'ubutunzi eka twumve n'icokogwa kugira koko ubutunzi bw'igihugu busubire ku kuduga hejuru abatumire ntituri kumwe hano turaza kwakura professeur euh, pascal niyo nizigiye ni umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire euh, twakure kandi na zeno ndayisenga ni mu bya politike we ari mu gihugu cya Afrika y'epfo reka duhe n'akanya mwebwe abarundi euh, muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo muterera cyane cyane kuri kino kiganiro cy'uyu munsi reka ndamutse abarundi mwese mukunda kino kiganiro kiganiro na cyane cyane mwebwe mukunda kucitabira mu kanya rero nido nido kuri micro mwumvise ko ari medali niyo nkuru usanga ikaze kandi hingo dutambe twese hamwe hingo dutambe twese hamwe reka rero tuje mu rya kino kiganiro euh, Professeur pascal euh, niyo nizigiye muratwumva ego mwaramutse sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba mhm. euh, kuva ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe uburundi nibwo buhagarariye ishyirahamwe komeza gishobora gufasha ibindi bihugu mu ntambwe yo gufashanya mu by'ubutunzi eh, kugura kugurisha ibidandazwa n'ibindi ni ukuvuga ko mu buryo bwa politiki eh, ni ukeka kuko mhm. hari izina ryiza Eh, mm. ah, eh, mu makungu nacyo bituma ubundi abatwara igihugu banezerewe ibyo leta yakinnye hanyuma uburundi burashobora gukuramo akamaro gakomeye cyane bushoboye gutera intambwe yo kugerageza kwerekana yuko dushobora kurambura ibikorwa babushinzwe ni ukuvuga yuko n'ubundi bwaca buguma aho butekereza yuko bwatezwe kuko atekereza gusa ko kandi ko bwacanye ndetse n'ubucuruzi bwa politike no kurondera amahoro kuko barumvise yuko bashinzwe amahoro muri ibi bihugu biri muri ibigo bya mari kugerageza gufasha kubyarira akagari ka mahoro bizatuma bibaza biragerageza bigatera impamvu zikomeye kugira ngo za mahoro muri ibi bihugu bikomeza ni ukuvuga ko bigerageza ukoresheje imigambi mishyashya yindi yo guteza imbere turi kumwe kandi na zeno muri afurika y'epfo reka nawe tubanze tumuramutse ni amahoro zeno eh, ni amahoro n'amahoro sinzi ko muyumva neza turakumva neza sangwa ikaze muri karadiridimba yego murakoze cyane hmm. Hmm, sinari ko ndumva mugenzi wanjye neza hari harimo kaburuwisi namwumvise neza umugabo hmm. nta kibazo ntabwo ndashobora turasoma kubandanya nicyo gituma duce dusaba mu buhinga bw'ibyuma baturabire eh, kuko twumvise yuko harimo akantu gatonya cyangwa porofesor eh, pascal niyo nizigiye muhagarara ahantu heza kugira tubumve twese neza ego zeno hari ibyo yagarutse ko ati bujya gutwara uno mugwi nako ino shyirahamwe ryakomeza muri politiki ngo niteka mbe birahagije alo zeno ndabumvise ushobora kunsubiramo yego professeur euh, niyo nizigiye pascal eh, yari yagarutse ati euh, muri politike cyane cyane niteka kubona uburundi aribwo buhagarariye komeza mbega icyo cyonyine kirahagije alo um, mhm. medari sinumvise ikibazo cyanyu mumbabarire eh, narimbagije muri ko muranyumva yego ubu ndabumva ego professeur pascal eh, yaragarutse ati muri politike kubona uburundi aribwo buhagarariye komeza n'iteka mbe naho byogarukiye mwebwe nk'abanonosoye bya politike ati muri politike sinzi harimo akaburuwe gatoya nta nkakwishyura nkumvise ikibazo neza Professor yari yavuze ati muri politike ati niteka niteka kubona Burundi bu ariko buramutswa mm. komeza mbe mm. eh, byogarukiraho gusa Ego um nibaza ko nanje icyo tugihuriza ko mm-hmm. eh, kubona eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mm-hmm. uburundi bwarasimbwe ntibwashobora kurongora akomeza mm. ariko ubu eh, bakaba bashoboye kubishika ko uburundi bukagomwa mm. bukarongora iryo shyirahamwe nibaza yuko ari intambwe idasanzwe eh, ku burundi mm-hmm. eh, na cyane cyane ku bijyanye n'ishusho igihugu gihabwa pasitoroma mu ibyo bihugu bigizwe na komesa ariko wanashaka no mu bindi bihugu bitari uwo muryango mm. nibaza rero yuko Eh, icyo naho nyene harimo akandi gashobora kuba gahaze ariko icyo kogihuriza ko yuko ari iteka ku burundi mhm. eh, ahasigaye naho burundi kwerekana ko by'ukuri eh, iki kiringo cy'umwaka izorongora iryo shyirahamwe ko bari babishwashwaye ko babishoboye mhm. kugira ngo mu gihe bazoshikiriza ibindi bihugu bizokwame byinovora biti hari igihe twigire kurongorwa Burundi twarashyize kuri iki turashyira kuri iki turashyira kuri iki eh, rero guhabwa uburongozi ni kimwe mhm. hanyuma kujisitisha yuko ubwo burongozi ubushoboye nabyo nabwo nacyo n'ikindi kandi nicyo hari hari ubundi bwo kwitaho hmm. umukuru w'igihugu agitorwa eh, agitangura gutwara iryo shyirahamwe yarashyikirije yuko ibihugu bigize komeza bishobora kwinjira eh, mu kiringo gito icyo bita kurusejuru hano mu gihugu ataviza mubona ari kimwe mu bishobora gutuma kumbure n'iyo shusho ry'igihugu riboneka neza eh, eh, medari nibaza ko eh, niyo ibihugu byose biriko biraja hmm. kugurura imbibi uramaze gutembera mu ntuze muri europe hmm. urabonye yuko bafite icyo twakwita bya byiza shengeni n'ibindi n'ahandi n'ahandi hmm. ibihugu birafite ukuntu byiyunga bigashyiraho Uh, ukuntu abenegihugu babo bashobora kugenderanira mhm. bataremerejwe na viza mm. icyo nibaza ko ari ikintu cyiza mugabo kandi no kubanza kuraba eh, nimba umukuru w'igihugu yarabivuze esike ibyo bindi bihugu nabyo abarundi bazorinda gutanga amaviza kuko twe dushobora kuba flexible abarundi bakaba flexible mhm. bakavuga ati twegwe ku ruhande rwacu turuguruye mugabo ugaca usanga nk'akarorero siko bimeze ku bandi barundi bazaba bagomba kujya Eh, nko muri zimbabwe par exemple siko mm. bimeze ku bandi barundi bazaguca kujya nko muri ile maurice mm. donc eh, icyo rero ni kubanza kuraba byiza umukuru w'igihugu yari gutanga yari kuvugira iyo ntuze iyo dekararasiyo amaze kujya ankonsiritasiyo n'abandi bo mu bindi bihugu hanyuma akumva nabyo babivuga kugira ngo magiriranire nawe ku rundi ruhande nabo bashobore koroherezwa icyo rero mugabo eh, igihugu cyose gifite uko cyitunganya ngo mhm. uburundi bwarafashe iyo ngingo bashobora no kuzofata iyindi ngingo mu nyuma babonye nk'umbure n'ibyo bihugu bugururiye nabo hariho igihugu kigora abarundi bakavuga bati no aba bantu turabona baratugora kandi twebwe twaba twarabugururiye ariko rero nibaza ko icyo cyari ikintu cyiza mhm. eh, mugabo kandi iri fovuwa abahora bazi burundi bangana iki bavuye muri ibyo bihugu mhm. donc si question gusa yo kuvuga ngo uruguruye ifosi kuraba abahora bazayo uko bangana ntuce ubona ati nta kajaya mfashe amahera yayo ahora azana na muntu uje mu makuza yanga yongera nk'uko nzotakaza hanyuma mpamagaye baze for naho nshobora kunguka yangana gutya kuko mm. kandi iyo wuguruye imiryango ifo toujours ifo osike uca ushyira ahabona ibyo ugomba kwerekana ni biki ni abandi bantu biteze ko bazozi iwawe bazozi nimba ari kawa cyangwa nimba ari mu gisata cy'ingenzi bikaca babideveropa ku buryo bakwega abantu bo muri bya bihugu bakabagendera ya mahera bari kuriha ku mabiza bakariha ku mahoteli bakariha ku mfungurwa bafunguye bakariha eh, mu ngendo bariko bogira bava makamba baje bururi bava bururi baje mu rutana bava mu rutana baje mu kirundo gucyo gucyo ego eh, mugume ku murongo professeur eh, Pascal Niyonizigiye namwe muratwumva ego eh, zeno professor zeno yagarutse cyane cyane kuri iki cyo gukuraho eh, ibi by'amaviza ni ukuvuga uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu eh, ku bwanyu mubona nk'uko wene yabivuze uburundi aribwo bukwiyeho viza ibyo bindi bihugu bidakuyeho viza intamba nzito zoguma hahandi nyine ubwo twe twahora twakira benshi bavuye muri komeza uburundi bifashe ibintu kuvuga ko mu bisata bwabyirukiriye ni nabyo ko nawe ko gufatira ibintu bihiye atazi ingaruka zishobora kuza kuri iyo ngingo kandi ndibaza ko ari kureka abandi bazafurika bafashe iwabo batari ko gutanga agenda ataragaragaza hmm. ikigo kuko kiratuma habonekewe z'inzogo zikazana amafaranga mu gihugu mbere tukanabona yuko dukeneye gucunga itari muri icyo gihugu cyakira neza abandi banyafurika gusa twibaza yuko dushyigikiye ibyavuye muri gana buri wese arabera professeur ntitukumva neza eh, mwuhagarara ahantu hameze neza ubu turakumva <coughs> ariko mvuga ko hariho ishaka ry'urubyiruko ryavuye mu nama iheruka yabera i bujumbura mhm. ni uko ibyo bihugu na kimwe bigerageza gukorana mm. mu buryo bwo guteza imbere tuzi guhanahana inganda twaje guteza imbere eh, ubucuruzi ku bijyanye n'uburimyi bijyanye gucukura ubutare hamwe eh, n'ibyo eh, gukomeza ibibanza ujya mugambi w'uko ibihugu muri afurika byagerageza kujya hamwe kugira ngo ubutunzi bukomere muri afurika kuko tutaragira mu bindi bihugu bita ibiti bidangaje hava cumi na bitandatu ku ijana ego murakoze reka tugaruke kwa zeno nk'umuhinga professeur zeno nk'umuhinga uh, mu bijyanye na politike namwe bwo mwaragiye murananonosora n'ibijyanye n'imigenderanire eh, burya mm, ikibazo cya mbere twari twabajije kwa ruko uburundi ari iteka mbe kubona none aribwo buhagarariwe n'umuryango wakomeza mubona ari giki eh, bene uburundi bene cyo abanyagihugu bazunguka cyane cyane murakoze abarundi kamere ku gihugu nk'uko bivuze igihugu kizokunguka byinshi mhm. ya igihugu kizokunguka byinshi n'abarundi nabo nyine bazokunguka byinshi mugabo eh, nk'uko nari nabivuze iyo ugiye mu rudandazwa kuko iri ni ishyirahamwe ry'urudandazwa mhm. neza ukaja hamwe n'umuntu afise byinshi nawe atati ufise mhm. bica biba nka mugani wo muri bibiliya ngo wabikira azokongerezwa byinshi hmm. aho rero niho uburundi ndibaza ko kugabira uburundi burafise ibintu byinshi ibyo bindi bihugu byo muri komeza budafise bwoshobora guca guteza imbere hanyuma hageze ko bubishora mu ibyo bindi bihugu bagashora ibintu ibyo bindi bihugu bidafise hmm. yesi nk'akarorero turafise ikawa mugabo kandi na kenya irafise ikawa mugabo mhm. cyatuvuga toke ikawa y'uburundi ifite akanovera haba hasigaye rero yuko haca haza nk'icyo twavuga um, um, mu cyongereza bita advertising ikawa y'uburundi ikagirirwa advertising ikerekana ko by'ukuri uh, irusha akanovera iyo muri kenya cyangwa irusha akanovera iyo muri etiyopiya um, gusa ikintu harehare nyamukuru uburundi bwokunguka n'ishusho nziza ibijyanye n'ibyo wakunguka mu bijyanye n'urudandazwa bizovana n'ukuntu burundi bwo nyine buzobwifatamo kuko meda reka nkwereke mhm. iri shyirahamwe buryo ugiye urariraba ntiryigeze rikura mm. ntiryigeze rikura ngo ribe ikintu gikomeye urabye aho ryahereye rimaze imyaka myinshi ariko urabye nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari izamu ah? mhm. tanzaniya yahisemo kuri banki mu mwaka w'ibihumbi bibiri tanzaniya yahisemo e, e, e, itariki zibiri z'ukw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri tanzaniya yahisemo kuva muri komeza hmm. impamvu byatumye Tanzania yakuramwo ni uko yasanze yoyo ibeshejweho harehare n'ibintu no kurihisha amakori hmm. ikavuga ati hmm, ibi bihugu ntabirihisha amakori ngo nzoje nsanga ninjijiki ati no reka jewe mpemere ndarivemwo mugabo aba bantu bankeneye nzogumenda barihisha amakori mhm. Tanzania imaze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri Angola kandi nayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi eh, none Namibia w'ibihumbi bibiri itariki eh, zibiri z'ukwa gatanu mu w'ibihumbi bibiri na kane Namibia nayo kandi yacigira ivamo hmm. Namibia imaze kurivamwo Angola mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi nayo kandi iravamo ariko imbere yaho ni uko hari hatangwa imbere y'ibyo bihugu byose hari hatanguye kuva ngo Mozambique hmm. mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi ibyo bihugu byose mvuze byavuyemo uri kurabiraba ni hmm. ibihugu byo muri sadeke so bo rero baca bahitamo petetere gushyira ingufu cyane muri sadeke gusumbya muri komeza hmm. naho nyine komeza yo ifatiye ku bijyanye n'urudandazwa Yes. but e, e, akenshi iyo ishyirahamwe rikura abantu bararihurumbira ufatiye nk'akarorero kuri iri shyirahamwe riri korera ikindi bya BRICS urabona mhm. yuko ibindi bihugu biguma bisaba kwinjira mu kwinjira mu kwinjira kubera babona akazoza kare. none urabye komeza imyaka imari wacu uraba n'ubu uburundi eh, bumaze kunguka iki si n'uburundi gusa ufatiye no ku bindi bihugu urumva ntabwo hakorera ko hari ibihugu bigenda biravamo kuvuga hateza rero kuba n'ubu ko uburundi aribwo bwari bufise eh, ntuzeyi eh, aribwo bwari bufise ariko buritwara bwateza gushira guporopoza ayandi mategeko yo kurironovera bakarikomeza ku buryo riba ishyirahamwe rizohurumbirwa n'ibindi bihugu mubona byoroshye hoho muti mubona byo koroha <laughs> ntibyoroshe hamwe uburundi bwofata iya mbere mu guhindura ayo mategeko cyangwa mu kuhinyanyura ayandi mategeko mubona byo koroha mu bisanzwe iyo ishyirahamwe ridakura abarigize bategeza kwicara mhm. bakaraba bagatumira abahinga batandukanye bakabwira nka abashobora kugira ntuze political evaluation Mm. abandi nabo bakagira ayandi ma evaluation mu yandi madomene ngo ati kuva dutanguye gushika n'ubu tumaze gushika kuki kuko mu bisanzwe ishyirahamwe iyo rimaze kurenza imyaka mirongo ibiri akaba nta kintu kiboneka rimaze gushikako nico gihe ah, uca usanga vraiment harimo akantu kahaze donc nk'ubu nk'akarorero eh, uca usanga hariho nk'ibihugu bigize mw'iyo shirahamwe usanga mbwa bitumvikana donc mm. mwitwa kutumvikana kw'ibyo bihugu hagati y'ibyo bihugu bikaba bituma rero na rya shyirahamwe ridakomera kuko mumaze mumaze kugira ikintu muhurira ko daboro imbere mm. y'uko mwankana mubanza kuraba mm. muhurira ku nkwi tugahurira ku nkwi tugahurira ku nkwi mbega nitwankana eh, n'ibindi bihugu bizohahombera ibyo byose ni ibintu abantu bashobora kwiyumvira ibihugu bishobora kwiyumvira imbere y'uko bigira izankano birenze hagati yacu yego zeno reka kumbure eh, tugume gato muri politike imbere y'uko tujya mu bijyanye n'imigenderanire tuce tubaza profeseri ariko muri politike eh, ngiyo iyo nama yakomeza irabaye hano mu gihugu cyacu uno munsi uburundi nibwo buramutswa iyo nama ariko hariho eh, imipaka imwe imwe Eh, mvuga yo hasi apana yo hejuru yo mu kirere icugaye hagati y’u Burundi n'igihugu kibanye ngaha hakurya ya kanyaru ari naho akenshi ah, hakunda guca urudandazwa w'abikampara niho horohereza benshi none ko eh, igihugu cuguriwe muri ibyo mirongo ibiri na rimwe mbe iyo mipaka icugaye ni giki cyane cyane muri politiki cyari gukwiriye gukogwa. kugira koko iyo y'u Burundi canke uko gutwara uburundi kwa komeza bugiriye akamaro cyane cyane kuri ibi bihugu bibanyi na rya Tanzania yo muzi yuko nkuko mwabivuze itarimo eh, eh, eh, icyo kibazo reka ndakibaze professeur Zeno Ego <coughs> Muranyumva turakumva neza okay murakoze ikibazo kijanye no kugurura imipaka hagati y'uburundi n'u rwanda mhm. eh, mu bisanzwe ni ikibazo kiri eh, ni ikibazo kiri politiki ni ikibazo gifatiye ku mvu za politike niho nanjye eh, nashaka guhagarara n'u rwanda ni igihugu uburundi n'u rwanda ni igihugu kigeze kuba ari igihugu kimwe mu gihe cya koronizasiyo mhm. igihe abadagi baza gukoroniza Eh, uburundi n'u rwanda eh, novuga ko bari babufatiye hamwe hanyuma n'ababirigi kandi bari ko barakoroniza uburundi n'u rwanda cyane nk'igihugu kimwe rero dufise ibintu byinshi abarundi n'u rwanda duhurizako na cyane cane imico n'akaranga wanashaka no ku rurimi kuko umunyarwanda ariko aravuga avuga mu rurimi rwiwe akamwishyura n'umurundi kandi ariko aravuga avuga mu rurimi rwiwe umunyarwanda akamwishyura ni ukuvuga rero eh, umuntu ariko arabiraba abanyarwanda n'abarundi turi nk'abantu nk'ababyara cyangwa turi nka bene wacu hari ibintu byinshi duhurirako hari imipaka yugaye rero mu bisanzwe eh, sinovuga ngo ni abantu bo hasi gusa bariya bo hasi bahora bagendera bagendera mu Burundi Rwanda bahomba oya n'ibihugu ubwabyo birahomba kuko eh, mwugaye nk'isaha imwe eh, ntuze urudandazwa rwari gukorwa muri iyo saha imwe n'amahera igihugu cyangwa ikindi cyari kunguka aba ari amahera menshi cyane eh, nibyo uburundi bwibaza yuko u rwanda arirwo ruhomba cyane kubera u rwanda atamfungurwa bafite zikwiye uburundi nabo bakaba bafise imfungurwa zikwiye ariko eh, imigenderanire y'ibihugu uko biri kose iyo igihugu citunganije neza eh, yaba ku ruhande rw'uburundi yaba ku ruhande rw'u rwanda bose barahomba hari ibyo uburundi bukenera ku rwanda hariho n'ibyo u rwanda rukenera ku burundi Icyo kibazo rero uko byateza kugenda cateza gukemurwa igatorerwa umuti mu nzira ya diplomasi kuko eh, bidaciye mu nzira ya diplomasi ko ikibazo aho aho aho aho kuja hasi ahubwo twaba dusanga kibaye kirekire kikaba kininiya ko tuvuze ngo dushyire mu nguvu uca usanga bigiye kuba birebire nta wuzi y'icyo kibazo cyoherera rero bisaba ko Burundi bushiramo ingufu nyinshi cyane abashikiranganji eh, bajejwe iby'imigenderanire bakabandanya baguma bavugana eh, murambona yuko hari igihe bavugana ibyo tuhora tubona ku masosho media mugabo haciye akandi kanya ukabona hari ikindi bapfuye mugabo irifoke Burundi n'u Rwanda eh, bashyira ku mugaragaro berekane yuko icyo bariko barapfa mu bisanzwe hari ibindi bibazo twahora dupfa kera mugabo ubu bariko bapfa Kongo donc hmm. ibibazo byo muri Kongo nibyo batabona kumwe batabibona kumwe rero uburundi buca bubona yuko umwanya uwariwo wose u rwanda rushobora kugagresa rugashobora gutera umutekano muke mu burundi kuko ufatiye nk'ibyabaye muri demire kenze Eh, uburundi ntibwasubiye kubona ryiza u rwanda ibyo muri congo nabyo u rwanda rwagiriza uburundi ko ariko bwajyanye abasoda bakaca bamara ingufu za M23 uburundi nabwo bukagiriza u Rwanda yuko ariyo yifata mu mugongo M23 donc uko rero kuza kunyinanira hariya bica nivyo byaciye bigaruka ku bihugu byacu bizana kugara izo mbibe ariko ariko zeno eh, professeur professeur babonye bamenye umuzi w'ingorane professor zeno ariko mugabo nubwo biruko umupaka uh, igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ntikigeze cugara imipaka yaba y'u Rwanda canke y'u Burundi yego nabivuze mu ntango burya twebwe abarundi Burundi n'u Rwanda twebwe dufise ibyo duhurira ko byinshi gusumba ibyo Kongo ihurira ko n'Uburundi hanyuma igihugu cyose kirafite ukuntu citunganya mm. betete Kongo yararabye aravuga ati no twebwe naho biruko nitwugare hariho ibyo dushobora guhomba mugabo umuntu ashobora no kureka kutakugarira imbibe ariko ugasanga yagufatiye n'ibindi bihano bikomeye eh, nk'umbure birengeye washa kandi akumwe kugara imbibe ugasanga imbibe ziruguruye mugabo ugasanga mw'icyo gihe n'aho imbibe zuguruye nta kintu eh, kiriko kiratera imbere hagati eh, y'ibyo bihugu hmm. kugurura imbibe ntibisigura yuko muba muri abanyagiza hmm. ego murakoze professeur euh, Zenon Ndayisenga reka ngaruke kwa professeur euh, Pascal niyo nizigiye euh, tugarutse kuri ibi bijyanye cyane cyane no kugara imbibe ubu turi nitwe duhagarariye komeza uno munsi Eh, hama eh, porofeseri zeno yari karatubwira cyane cyane muri politike ati ikibazo ni cya diplomasi mbe nka mwebwe musanze muri abahinga mu bijyanye n'imigenderanire eh, muri rino shyirahamwe uno munsi duhagarariye nk'abadandaza mubona byari bikwiye kugenda gute kugira koko imbibe zugurugwe gutyo habe ukwigenga ibyo bita libre circulation de personnes de marchandises kugira ngo imbibe zugurugwe ibidadazwa Eh, abakoraga ibikorwa n'ibindi eh, bintu bikunda eh, kujya mu kudandaza hagati y'ibihugu mhm. hakunze kuba ibiganiro ibiganiro guhura mhm. kenshi kuyaza kugerageza kumvikana gukuraho ingorane kuko burya ingorane hagati y'ibihugu n'ibyiza bivura mhm. n'ibyitwa uburyo byiza usanga bifite ingorane kuko abantu bariko barahura mu nama zitarike bakavugana umugabo cyane cyane ku cyerekezo agomba no kugaruka gutuza hagati y'igihugu nyine ingane kuko murabona ko ubundi yuko tutifashe neza na gato mu bihugu ingorane nyinshi z'ubutunzi hano mu gihugu cyacu ubu bijyanye no kubura isukari hari igitoro ugasanga bikiri bifuma ibintu bitari gukora igenda nabi hmm. ugasanga ibyo gucuruza hagati mu gihugu atari ibyo ibitorezo bikwiye ugasanga bikwiye vuba ugasanga twebwe byose tugomba ngo tuje hamwe n'abanyagihugu kugira ngo eh, <clears throat> turahe ibigandazwa twongere tugurisha ugasanga tukigaragaza kinagiye ikindi kitagire ingufu zikwiye murabona hari ingorane yo kuronka amahera y'agaciro eh, ni ibintu bitari bike byose atangaje nicyo gikunda eh, cyubwira mbese yatanze eh, ushize cyane ni yuko ibihugu byategeka kwicara mhm. bikiyumvirira la gusayaga bikagerageza gukuraho ingorane ingorane zijyanye n'ibi byo kugara kutumvikana kuko byanaho mu bihugu mugabo hariho abashakashatsi benshi batoye yuko mu bintu bigana n'ahoro hagati y'ibihugu hariho ibitangaza Yo a la vez yo iremos para dedicar el tu comercio. Ego. Vai estamos firmes que da tatu rola. Ara yivuga yuko ibihugu bigerageza kudandaza hagati yabyo ari ibihugu bica kuko igihugu cyose byari bigomba kunga akarusho akarusho kakava mu kudandaza iyo hari amahoro nacyo bituma birazanye ego ego euh, ah, ego professeur euh, pascal Eh, mu rukurikirane rw'ino nama yakomeza harasinywe umugambi wo guhanahana eh, ibidandazo hagati ya kongo Burundi bitare kose eh, mbe uwo mugambi kuki utoshigwa mu ngiro canke mubona harakunguko hamwe woshigwa mu ngiro hamwe n'igihugu kibanyi cy'u rwanda biba cyane ariko ubibaza ko naho bitaraba hmm. nta wundi ngaho ngo ko eh, ibigaragaza neza ibyo yahinduka hmm. ubu ibumba ubucuruzi rwanda n'uburundi bwunga ni ukuvuga ko awuzi mutumeri kangahe mu mwaka ibintu bishobora guhinduka hmm. bivuga yuko n'umushikiranganji w'igihugu cyacu yagiye kujugunya abantu baravuga ati iby'u rwanda n'uburundi bikoreshejwe n'imvura itahura mu mwanya ikahita akunda ibintu bishobora kubizi kuyaza bose kandi bikwiye hagati mu rwego rwo ariko nibaza ko atagutegekije kubaza ni byiza kuretse gusubira ngo ugize ngo byiza igihugu cyayo ibyo ni icyo umuntu yosaba ingorane z'urugero wo mu mutwe abategetsi bacu bagahura bakayaza nuko poroferi zemera bivuze hari aho tuba turabibona hari n'ibyo tutabona mu bworoshye ariko ni ukuvuga yuko eh, byatera byanyaruka bibaza yuko ibyo bihugu byakoze byose urakuvuga kuko eh, ibihugu by'ibihugu byatangaje ibihugu byatangiye muri guverinoma bigasubirana igihugu cyose gifite eh, kirarondera kugira ngo ada kali tapi kalau kemudian itu de dalam itu dan dia kok itu itu kan ego murakoze e, professeur e, pascal e, niyo nizigiye umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire nk'uko ndabibamenyesheje turi muri karadiridimba na kana kaji iwabo turi ko dusangira ikiyago na zeno professeur zeno ndayisenga ari muri afurika y'epfo reka na pascal niyo professeur pascal niyo nizigiye ari hano mu gihugu cyacu ego zeno kumbure tugarutse kuri mwebwe uno munsi ni ukuvuga uburundi buhagarariye e, rino shyirahamwe ryakomeza nk'uko Professeur e, Pascal abivuze hariho ubukene ubukene hari ibyi Burundi bubuze sagaseseshwa rumuri hari ibibazo ari iby'isukari iby'ibitoro nibindi mbe e, ku bwanyu mubona none umunyagihugu uravye ubwo bukene arimwo uno munsi ah, tukumva yuko tugiye guhagarara komeza n'igiki yo kwizera zeno halo muranyumva ego turakumva good um, <clears throat> ikibazo kijyanye n'ubukene nibaza yuko um, reka tuvuge tuvuge ikintu reka tuvuge ikijyanye na na muveze guverinanse hmm. intwari rero ngo uza gukira uza gukira indwara arayihaza mhm. iyo habaye muveze guverinanse akenshi bikurura bikwega ibindi bintu byinshi hmm. reka dufata akarorero muri ntuze muri um, muri tanzania ikiringo magufuri yatwaye tanzania cy'imyaka eh, nibyo bashobora ko ari itanu mugabo rero hakaba ari ine kuko umwaka umwe wa mbere wari uwo gushyira ibintu ku murongo ariko mhm. arategura tere imyaka mm. ine rero yatwaye urabonye ko yakoze ibintu byinshi kandi mu mwanya mutoya mm. icyo rero nicyo nibaza twatwiriza gufatira ko si we gusa hariho n'ahandi eh, natwe ufatira ko abo bavukanye nyine bacu eh, hakurya mu rwanda mm. urabona yuko um, eh, yuko bateye imbere hano kuvuga ngo ni mu mwanya muremure mu kiringo gito gusa muri ko muranyumva neza turakumva ikibazo kijanye na leadership niki bategeza kucitaho kuko jewe n'ubu nagumye ngenda ndabagirira amantuze amanalize ndababwira bati nyimba mwifuza yuko muri demire karante demire soasante tutegeza kuba turi igihugu kiri kiri emerja muri demire karante hanyuma developa muri demire soasante daboro muri demire karante ubu dusigaje imyaka cumi n'itanu mhm. none mu myaka cumi n'itanu reka tuporojegiti inyuma tujya inyuma inyuma y'imyaka cumi n'itanu heza twarihe mm. ubu tugezehe nce mm-hmm. turaba n'imiburiburi nko mu myaka cumi n'itanu ko tuba tumaze gushyika ku kintu gifatika burya iterambere si kubaka amazu maremare mm. ni kimwe mu bigize ni sinye mu byerekana yuko abantu bari imbere ariko iterambere nyakuri ahantu hose uzoja mu bihugu byateye imbere ikintu cya mbere abanza kwiruka nacyo ni kwirukana ikintu bita inzara iyo umuntu ashonje atangura kwiyumvira kwiba iyo umunyeshuri ashonje yiga neza iyo umukozi wa leta ashonje ari umwarimu ntiyigisha akora muri eh, obr aranyonora akora ubukene ni ikintu gishobora kugukoresha uko utaruteye mhm. kugira ngo urabe yuko umunsi wohera dutegerezwa rero kubanza kwiyumvira n'imiburi yibura nyuma twifuza ko muri demire karangi tuba turi igihugu cy'iyemeje n'imiburi yiburi mu myaka hagati y'imyaka itanu n'imyaka icumi iza ikibazo kijanye n'inzara twaba twamaze kugikemura ico coba cavuyeho muri ya demire karangi turiko twiruka n'ibintu bijyanye no gukwiza elegitirisite ku nzu zose mhm. no kubaka amabarabara mu ntara zose no mu makomine turi ko tuzanaho amazi ahantu hose hakwiye ko nk'ubu nk'akarorero hariho nk'ahantu usanga dufate ari nka amabodi siporo icyo mwita hiyo amarise mhm. ahubwo usanga ari nka rise mugabo ntifise amazi umwana ava mu ishuri akamanuka kuza kurondera yaza gukura amazi mhm. nicyo ni ikintu tutegereza kubanza gusubiza iterambere rero nigizwe n'ibintu bitatu icya mbere nakubwiye ko gereza kubanza kwivuna inzara inzara abantu bakabona yuko by'ukuri icyo kivuyemo kandi uburundi ni isi imera kwirukana inzara nta nubwo byateza nta n'imyaka cumi byotwaye ika hanyuma muca mwitaho rero bya bintu abantu bavuga ko aribyo bizana iterambere icya mbere amatara icya kabiri amazi icya gatatu ya ni ukuca muzana amabarabara ibyo bintu bitatu biteranye ibikurikira abanyagihugu bagenda bariyongereraho Hmm. kuko kimwe gikwega ibindi hariho rero usanga wabinyuranije ugahita guhera ku cyanyuma no ni ibintu bifatanye mugabo ibizi imbere n'ibyo bitatu amatara amazi n'amabarabara ibyo rero mubanze murabe etatu uburundi buri mwubu ariko yesi ko bugeze muri demire karani iriya iriya mwaye ko muri kenza bizoba byamaze bizoba twamaze kubishikana ko tuvuze nka pays emergent par exemple l'Afrique du Sud iri mu bihugu biri muri Yemen ntabwo ari pays developé bayikarasa muri peyi emerge brezil etc mugabo ushitseyo umuntu avuye muri belgique aje ngaha muri afurika aravuga ati tubimeze uko kumbe bwaho ndi bategeza kuvuga ko afurika iside iri develope ntabwo bategeza kuvuga ko ari peyi emerge rero ikibazo kijyanye n'ubukene mwene data medali uburundi ntitwateza no kuvuga ikibazo kijyanye n'ubukene kuko isi iramera amazi ava mu misozi ayandi yuzuye muri tanganyika ayandi ava mu nzuzi imbere y'uko ajya amazi agenda tukageza kubanza kuyakoresha ukabanza tukimbura hanyuma tukivuna inzara amazi bakabona kuyareka akabandanya niba agenda muri Tanzania niba bandanya za Egypt za hari ariko amazi yabanje gukora mu Burundi yabanje kugira akamaro abarundi ntabace hejuru ye imana yayaremeye hajya mu burundi hajya zuru ava akaba mu misozi iyi ni icyo bategereza kugira ntibategereza kunguka ko ni icyo imana yabahetse yaduhezagije ajya amazi kuko hari ibihugu byinshi bitagira amazi usanga bafise ibindi bintu nabo bafise bafise nk'ibitoro cyangwa mm. ugasanga bafise ibindi bintu icyo ufise nicyo ubanza kubungabunga nicyo ubanza kugutungisha kandi amazi ni ikintu gikomeye ufise amazi uronka elegitirisite ufise amazi uronka injya ufise amazi uronka byose amazi ni ubuzima Ego murakoze cyane eh, kumbure lede professeur aba professeur babiri ujanye n'imigenderanire Pascal niyo nizigiye na professeur Zenon Ndayisenga janye eh, na politique mugube ku murongo baturuhurire amate tonya mu buhinga bw'ivyuma duce duhambere nikaze abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mwakure muri kino kiyago cacu tuko turabira hamwe ico uburundi bugiye kunguka mu kubona ari bwo buhagarariye ishyirahamwe komesa rijyanye cyane cyane n'iby'ubudandaji kukomesha dini, kabila, siasa na ardhi, kuchukua nafasi na kutufanya uasi. Kwa nini mauaji kila fasi? Utasikia leo watu wasiojulikana walifyaturia wenzao risasi. Angalia mwanadamu anamwaga damu ya mwenzie, huku anafahamu hakuna zamu wa dunia, sote tutaondoka kwa zamu. Iko wapi hamu? dufatanye mu nda ubutandukanye byacu tungaho ubume ku mugozi buvanzimwe niyo ishashara idufatanya ku gicuma gifata ku isuma ku mazi bikadutanya n'ikibi n'ibitubabaza ibituma tudahuza byari bikwiye eh, barakoze eh, barakoze bano baririmbyi bo mu karere ka CPGL ni urundu Rwanda na Congo bariko uh, muri kano karimbo kameze neza cyane eh professeur uh, Pascal Muratwumva Professeur Muratwumva Ego tu turiko tu tusozera kumbure mu buhinga bw'ivyuma banyeretse yuko hari uh, eh, kantu gatonya nk'akagorana eh, mu dutunge mwebwe mutwakura muri hanze y'igihugu kumbure tuzogaruka ko namwe mu ndwi iza eh, kugira namwe mbwico mushikirije ariko reka tugumane eh, na bano bahinga cyane cyane batubwire kuri ku nyungu uburundi bushobora kugira kumbure tuzoce dusangira ijambo mu ndwi iza kugira namwe mugire icyo mubishikirije ko ndikumvuga bamwe bw'abarundi bo hanze ego eh, Pascal eh, niyo nizigiye turi ko turi ku musozo wa kino kiganiro cyacu zeno yagarutse cyane cyane ku bintu bikuru avuga yuko bishobora kumbure gutuma eh, kino gihugu cyacu gitera imbere murabye uko kwinjira muri komeza eh, n'ayandi mashyirahamwe mbere uburundi burimo twavuga za CPGL za CIRGL Eh, n'izindi n'izindi n'izindi ubwo uko kwinjirayo kugira ntikube ari ukwinjirayo mu mpapuro nyabuna tubibyaza umusaruro mubona byogenda gute eh, cyane cyane nka mwebwe nk'umuhinga eh, mu bijyanye n'imigenderanire burya imigenderanire hagati y'ibihugu mhm. ishingiye ku buzima ni ukuvuga mhm. hagati y'agaciro k'ibyo yavuze ati ngorane ziri yegenewe ugiye gutunga ingano yego ko n'abadu abatuye igihugu cyacu bagikoreye kugira batiyubumvu dutunge tumva yuko dushyigikiye natwe turonke ingoga zo kugira ngo twiyubake hagati mu gihugu icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane dusubiza gucuruzira ko muri iki gihe cyo kugerageza kurwana n'ingorane z'ubutunzi z'inzara ingorane zo kubura ibiganda bikomeye cyane mu gihugu ingorane zijyanye no kubura amakuru y'agaciro ibyo byose bikaba umushinga wo kugira ngo dushobore kugira ngo hamwe n'ibindi bihugu byo hanze tuzitanga kuko kugurisha ibiganda bidasubireho kuri tukanagura tubota amayera y'agaciro kugira ngo eh, tube igihugu kidakiza kandi qui, qui, qui aime beaucoup euh, euh, les dirigeants de cette chose-là, ils disent euh, euh, qui sachent Ali ne yok şeyleri Ali kişiydi. Kişiyle iyi değildi. Yollara geçse herkese tekrar şöyle çıkar. Kişilerle benimle biraz yavuga ibintu by'umuyaga yavuga amazi yavuga n'amabarabara bikomeye cyane ariko murumva tubandanya tugira ingorane nk'izi zo kubura imisoro ibibazo byo mm. kubura ibintu tumwe mu birangi by'isuka birerekana ko hari ingorane ingorane zijyanye no gutwara no kuringaniza umutungo ukomeza kuruhuka bishima n'ahandi habuze kuruhuka zo kujya hamwe n'ibindi bihugu kugira ngo twiteze imbere twongere dufashe n'ibindi bihugu guteza imbere ego Professor sinzi ko ari icyo mugira mwongere ko ubundi turabashimiye cyane ku kanya mwadutijije muri karadiridimbo uno munsi murakoze cyane murakoze mugire ibihe byiza ego damu hmm. ego turangiza eh, professeur Zeno namwe muratwumva Allô, professeur Zeno Allô Allô mhm. eh, twashimiye pascal twari ko dusangira ikiyago byagoranye ko mu mubona rwose mugabo mwumvise yuko yabumva namwe mwamwumva turi ko turasozera kumbure no kuri mwebwe burya umwizero mweho mubona hehe eh, cyane cyane kuri yinjizwa Burundi mu mashyirahamwe atandukanye yo mu karere alo profesor medate ndabumva neza ubu uranyumva yego ndabumva ikibazo mwari mwakirazije kuri zewe yego professeur pascal we twamusezeye turi ko turarangiza naringize nti byagoranye ubuhinga kugira muvugane eh, mugabo yabumva namwe mukamwumva rero turi ko turasozera namwe mm. nari mvuze nti burya uku k'uburundi kwizerwa n'amashyirahamwe atandukanye yo mu karere mubona umwizero wanyu ari uyuhe kumbure kubwira uburundi eh, nk'uko mwari mwabishyikiza ubwa mbere buze bushike muri bibiri na mirongo ine ari igihugu ubona ko koko kiriko kirifata igihugu cifashe yego nibaza kubona uburundi bwarihaye icyo mu gifaransa bita vision mhm. cyangwa vision mu cyongereza um, bakavuga bati dukeneye ko mu mwaka uyu n'uyu tuba dufise tumeze uku mhm. mu rundi mwaka uyu n'uyu tuba tumeze uku icyo ni ikintu cyiza raboro kuko eh, igihugu cyose gikora kidafise vision akenshi kiratakara kuko ntikiba gifise umurongo gikurikira Mhm. ibihugu byose uzabona byateye imbere naho ugenda ugasoma ubusitani ariko ndasoma igitabo cy'abahindi eh, cyanditswe n'umuhindi mudare ehm, zanel mille fano nanti bariko berekana uko bifuza ko muri demire bazaba bameze kandi uravye ivyo eh, mwene kwandisha igitabo yanditse ukaca urabona aho bageze ubu urabona by'ukuri ko ari ibintu nyene bisa n'ibihuye eh, rero kubona natwe rero abategetsi b'uburundi barahagurutse akavuga bati dukeneye ko muri demire karanti tuba bikimeze gusa hmm. igisigaye ni uko bizosaba ko bikubita agafi ah, kuko kugira ngo mushyire ku iryo hategeza ah, kuba bita sacrifice ibintu bya corruption bitegeza kuhava kuko eh, hari corruption ntidushobora gushika muri demire karanti igihugu kiri peyi emerja ntibishoboka abantu bategeza gukora bitangira igihugu kuko iyo igihugu giteye imbere haba hariho generasiyo yisakirifiye kujya france panone yabivuze ati chaque generasiyo itegeza kudefinisa ikamenya yuko ikije ikigereza gukora nyimba yihemukira igahemukira n'izindi generasiyo zizokurikira donc ubu rero nyimba twebwe iyi generasiyo yarafashe ingingo gati tukeza kuzoba turi ngaha muri 2040 ibintu bijyanye no na muveze governance bitegereza kugabanuka ibijyanye na dora dorone bitegeza gukomezwa ibijyanye na korisiyo bitegeza kuhava hanyuma eh, ntibabona eh, igihugu kiriho kirafata inzira nziza kiriho kirafata umurongo mwiza bandanya gume bakizigiye kuko urabona nk'ubu eh, kuva evariste ndayishimiye perezida afashe agiye ku butegetsi amaze kwizerwa n'amashyirahamwe menshi nk'uko wabivuze yaba ayo mu karere wanashaka ntiyikomeza ni ikintu cyiza mugabo mwibuke yuko ibyo byose biba iyo hari amahoro burya uburundi twagiye turahura n'ingorane urabye nko guhera muri mille neuf cent ashaka dix ashaka cinq ashaka sept twamaca twinjira mu ntuze mu ntambara hmm. iza isubiza uburundi inyuma hmm. bisaba rero yuko n'ijya vision kugira ngo baze bayishike ko babanze barabe mu bijanye n'umutekano biyubatse gute ukisho n'ikindi kintu kuko ata amahoro byose ntibishoboka hmm? ata amahoro byose ntibishoboka bisaba yuko bitegura neza mu bijyanye no kubungabunga amahoro uko tuzomara igihe kirekire turi mu mahoro niko tuzogenda twerekeza kuri ya viziyo tukabona kuyishikira ariko ata mahoro ntibizokura kwizerwa naho n'ibindi bihugu c'est normal donc yo mu yo muri ko muratwara neza hari ibimenyetso biza byerekana tikamemere reka tugire hariho ibyahindutse cyo kimwe no kuri eh, Pierre nziza, hariho byinshi byahindutse mugabo hariho n'ibindi byinshi bitameze neza kuko abarundi kenshi baratinya kubivuga rero uko gutinya kubivuga bica bituma igihugu bidatera imbere kuko tuguma twikomera amashyi ukaza wumva umuntu avuze ngo leta mbyeyi leta nkozi ngo ndakubwire sinzi ko ari waboneye kenshi muri ku ishuri si byiza ko wowe wivuga abandi bantu ni byiza ko aribo bakuvuga uvuze muri uri leta nkozi uri leta mbyeyi bon c'est ni akantuze keza ko kugira ngo abantu bahaguruke babahagurutse bakore mugabo abanyagihugu nibo bategeza gutura abandi bakavuga sha tubonye iyi leta ni leta mbyeyi kweri tubonye iyi leta leta nkozi kweri nk'uko nk'akarorero abantu bakihari babonye ibyo kuri bagaza cyangwa babona his legacy ibyo bagaza yakoze baremeza bakavuga ati sha naho hariho ibyo muri education tubagirisa kutumva ku bantu bwoko bw'abahutu bavuga ko hari ibintu yazanye by'abahutu n'abatutsi ukwabyandika mubwo bagiye kuze kuri development bagaza yarazanye iki wagize amakuru utoke yarazanye iki wagize amakuru utoke yarazanye iki wagize amakuru utoke rero n'u Burundi nabwo nibukore n'iyi leta nayo nikore ibintu bazohora abantu badamakuru utoke mu minsi iza ubaka amakaminuza Mm. birababajeho kubona guhera muri demire sitenke ata kaminuza ya leta ikomeye irubakwa cyangwa iyo yari ihasanzwe isubigwemwo bayironuvere ku buryo iba kaminuza ikomeye cyane buri ntara hajya kugira kaminuza ikomeye icyo ni kimwe muri byinshi iterambere mu bisanzwe ni ibintu by'uterateranya muri edikasiyo murateranya mu bijyanye n'umutekano mugateranya mu bijyanye n'uburinzi mugateranya mwese mubaye successful mugateranyiriza hamwe n'ubu rero muca mushaka kugira icyo twita eh, iterambere nyakuri ego professeur zeno ndayisenga mu gihugu cya afurika y'epfo reka ndagushimire mwakoze ku ntererano zanyu n'umwanya mwahaye karadiridimba kuri uno munsi eh,